soba potvjernika. Jedan čovjek od vašeg roda je zatočen svojim dugom, zarobljen svojim dugom, priječen je dugom od dženevskih užita. Jedan od vaših ljudi, je tako, iz njihovog plemena, koji je preselio, zatočen je, ne može ništa od užitaka ženetskih u kaburu osjetiti zbog duga. Pa ako hoćete, vi ste njegova rodbina, ali tako? Ako hoćete, vratite njegov dug. A ako hoćete, prepustite ga Allahovoj kazni. الموت قال تظنون أني أخاف من الموت والله لا أخاف من الموت إنما أخاف مما بعد الموت الموت الموت كلمة تقف عندها كل مفردات الحياة الموت تتزل الأرواح حينما اسمع وقع خطاه وقفت وراعني القبر ودمع العزيز منهمروا سألت رفاة صاحبه أتدري الآن ما الخبر وقفت Od kaburskog azaba i sebe kaburskog azaba jeste napuštanje ili zapostavljanje Kur'ana. I, I od uzroka kaburskog azaba jeste uzimanje kamate. Braće, ja ne pretjerujem ako kažem, evo to i vi će složiti. Da zaista kad vedemo, krenemo redom na brajatove sebe bekabarskog adaba, rijetko koji da, da, da nije tu oko nas. Pogledajte ovo, laž, znamo kako je raspostanje. Napuštanje ili zapostavljanje Kur'ana, znamo kakav je naš odnos sa Kur'anom, كما تكون نعم ما وبعدك قاسموا الأموال ما مهلوا ولم تضروا ولم تضروا وزوجتك التي ثكلات لها في بعضهم وطروا وأبناء هناك افترقوه هناك ببعضهم غدروا وزوجتك التي ثكبت لها في بعضهم وقفوا غاوة تمتاز بس برس الله سبحانه وتعالى هذا تبيو لين u neposlušnosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa te Allah nagradi najljepšom nagradom. Svako od nas možete da postavi pitanje šta bi njemu mogao melek reći. فقل لي أنت يا مسكين يا مسكين كيف بدا لك الأمر الأمر فهذا أمر on je mu'min, vjernik, međutim prenosio je tuđe riječi.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 Salavat i salam Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam na njegove ashabe i čistu i čestnu porodicu sve one koji slijede njihov put do sudnjeg dana. Zatim molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje da nam grehe oprosti i sramote sakrije. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas ovospe saborom, da strpljivo ovo o čemu ćemo govoriti večeras saslušati. Molim Allah Svano Tela da vas nagradi najljepšom nagradom što ste se odazvali i što nam na ovaj način dajete podršku. Molim Allah Svano Tela posebno da nagradi braći koji su pristigli iz udaljenih mjesta. Allaha molim da nikog ne ostavi na ovom skupu bez nagrade i oprosta i milosti. Allaha molim da nam ukaže na istinu i da snage da je slijedimo i na vratel da nam da snage da ga se klonimo. A zatim ja ću samo podsjetiti da mi već duže vrijeme ovdje govorimo o a, malom kijametu, je tako? To jest o smrti. Pa smo dosta spomenuli dosta pojedinačnih pitanja i ja ću ukratko ponoviti neka od tih pitanja koja smo spominjali prošli puta, onda nastaviti dalje sa čitanjem. Inače čitamo iz knjige koja se tako zove od doktora Umara Al-Aškara, da ga Allah smano tada pogne i sačuva. Amen od pitanja koje smo spomenuli jeste i kaburski azar, to jest kaburska patnja. <coughs> Uključio se. Uključen. Znači, kaburski azar. Govorili smo o smrti, je tako, o trenutku smrti, kako dolaze melec čovjeku kad, da, kako mu dolazi melec smrti, dolaze meleci sa njim, je tako, i ostaju na udaljenosti. Kako <coughs> mu'menu meleci najavljuju radosne vijesti. Zamijenite opet baterije. Dakle, kako meleci najavljuju mu'minu radosne vijesti i kao što su spomenuli hadithi i kao što je spomenuto u Kur'anu, da meleci dolaze, umiruju mu'mina, je tako? Umiruju ga riječima, Ella te fafu, vela te hzanu, ne boj se i nemoj ni za čim žaliti, je tako? u hadisima se spominje da mu kažu o ti dobra duša, plemenita duša, ali tako? Nazivaju ga lijepim imenima, raduj se, ne tuguj, ne boj se bojati, ne boj se, ali tako? Jer kad dolazi smrt, strah je, velika je strah, ali tako? Pa ga prvo tješi da se ne boji. Zatim, rastanak sa dunjalukom sa nečim što bi mu možda bilo drago, nemoj se žalost, tješi ga i sa te strane. Zatim, mu donosne radosne vijesti, zašto? zato što on sad putuje tamo, od čega ga je strah, jel tako? Ljudi se inače boje nepoznato, jel tako? Pa onda ga tješe i da nagoveštavaju, raduj se Allahovom oprostu, njegove milosti. I onda zbog toga mu'min i mu'minska duša lahko izađe iz tijela. Zato što bude smirena, utješena, jel tako? Dok kjafir i fasik, grešnik, kad mu dođu meleci, odmah ga počnu, jel tako, zlostavljati, prijetiti mu, o ti pogana dušo, smrdljiva, je tako? I onda se duša uplaši tih prijetnji, izlazi Allahovoj srđbi, uplaši se i odvija da izađe. I raziđe se po čitavom tijelu. I uvati se za, za tkiva, živaca, je tako, mišića. I onda melec, pošto ona odbija da izađe, počnu da ga, je tako, da je primoravaju da izađe. I onda je čupaju i vade. I zato fasik i grešnik ima teško smrt, kovnu smrt da tako? Meleci nazor tu dušu čupaju. I kako je čupaju, udaraju ga, je tako? Klepaju ga, da duša izađe. Udaraju po cijelu, da duša osjeti, da ne može izbjeći, da mora izaći. I kako izlazi, kako je čupaju, kidaju, je tako? Kidaju se njegovi živci, krvni sudovi, pucaju i tako dalje. Pa to bude teška smrt. Tako je spomenuto u hadisima. Pa, Nakon smrti govorili smo šta bude sa vjerničkom dušom. Kako je meleci uzdižu. Al tako? Kako grešnička i nevjernička duša, kako joj se nebeska vrata ne otvaraju. Kako bude ponižena i bašena. I šta bude sa jednim, šta bude sa drugim. Sve dok nismo došli do toga da govorimo o tome šta biva kad se Mejit spusti u kabor. Da mu dolaze meleci, je tako? strogi i jaki, pa ga onda počnu ispitivati. Ali tako, prije toga imamo kaburski stisak koji nikog neće zaubići. Ali tako, stisak kabura neće nikog zaubići. A onda imamo iskušenje u kaburu, odnosno dolazak meleka koji ga ispituju. Pa onda kad ga ispitaju, jel tako, i kad on vidi gdje mu je mjesto u džennetu ili džehennem, onda ga meleci ostave, jel tako, da tako čeka proživljenje, sudnje proživljenje, jel tako je sudnji dan, vjerničke duše, kako koja i po kojoj zasluzi, jel tako, neke budu u grlema ptica, zelenih ptica ispod arša, ili ptica koje kruže po žennetu, jel tako, koja su, koja lepde iznad ženneta, iznad džennetskih stavala i drveća, dok nevjerička duša također na svoje mjesto i onda ako je vjernik i mjesto mu džennetu on čitavo vrijeme do sudnjeg dana ima kaburske užitke je tako ako je nevjernik ili grešnik on ima u kaburu pa patnju rekli smo da neki novotari negiraju kaburski azab i patnju negiraju je tako negiraju na osnovu svog razuma. Mi smo rekli da Kur'an potvrđuje kaburski azab i patnju, je tako? I najupečatljiviji ajet je gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o alu Fir'aun, o Fir'aunovoj porodici. Je tako? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala da njih Fir'aunovu porodicu će zadesiti, je tako, a, odnosno النار يعرضون عليها غدوا وعشيا da se oni alu Firaun a ko su alu Firaun Firaunova svita, svita, je tako, Firaun i njegova svita, se izlažu vatri jutrom i večerom. Svaku jutro i svaku večer. Izloženi su vatri. En naru joa raduna aleha goduvanu ašija. Ujutro i naveče. Dobro, a da to, kad je ta vatra? Kad to se izlažu ujutro i naveče? Kad je to? Zašto znamo da je u kaburu? Zato što poslije toga kaže u jeume to kumu, esatu edhilu ale Firauna šedel adhab. A kad nastupi sudnji dan, onda Firauna i njegovu svitu uvete u još veću kaznu. Pa prije nego što nastupi sudnji dan, gdje su Firauni i njegova svita? Gdje su? Kaboru, u zagrobnom životu, u Berzehu, je li tako? Pa ovaj ajac direktno potvrzuje šta? Da prije sudnjeg dana i prije one konačne kazne u džehennemu, ima kazna, je tako? A ta kazna je vezana zašto? Za zagrobni život, je tako? Tako isto ima i nagrada. Pa smo mi govorili kako su učenjaci, je tako, osim šarijatskih dokaza potvrdili i govorili o tome da postoji kaborski azar i da se ne može negirati na osnovu iskustva ljudskog. Jer ovo što ljudi na Dunjaluku iskusije, to je vrlo ograničeno iskustvo. To je vrlo ograničeno iskustvo. Međutim, čak i na osnovu dunjalučkog iskustva može se potvrditi i objasniti kaburski azar. Pa kaže šekule, zna bih me ta imije, zar nije kad čovjek spava, je tako, što se nas tiče, njegovo tijelo je mirno. Je tako? Spava. A što se njega tiče, u isto vrijeme dok mi smatramo da se on ne pomjera, njegova duša, je tako, ustaje, voda, susreće se sa drugima, govori, osjeća sreću neku, je tako? Ili možda pa, patnju. Pa intenzitet tog njegovog sna, mi to zovemo snom, je tako? To je fenomen koji ljudi teško mogu objasniti, je tako? Pa svako ga doživljava. Pa u tom snu čovjek, je tako, nekad taj san bude, je tako, ne bude intenzivan. I mi gledamo i ništa ne primijetimo. On osjeća neke bolove, patnju, ili osjeća neku sreću, uživa, tako? a mi ništa ne primijetimo. Nekad taj san, ili ti doživljaju u snu, budu jačeg intenziteta. Pa šta se onda dogodi? Plaće, tako? doživa u pomoć, trza se, skoči, ustane, sjede, je tako? ustane pa hoda, viće, usnu sve. Je tako? Kad to, kad taj san, znači, bude jačeg intenziteta, e tako isto je kaburski azab. Ta patnja, on kad se probudi, ne može objasniti, je tako? Međutim, ta patnja u snu mu je bila stvarna patnja. Stvarni bol. Zato što mnogi ljudi kojima se to često događa u snu, ne smiju da spavaju. Je tako? Ne možeš mu objasniti, idem sad objasniti, to je samo san, nema veze, ajde, nek se patiš. Tako? Mnogi usnu obole zbog, znači, snova teških, jel tako? Znači, to je stvarnost, to što se događa. A mi ne vidimo to. E tako isto kaburski azar, mi kad bi otkopali kabur, jel tako, najvjerovatnije ne bi ništa vidjeli od te patnje. Ali to nam ne daje za pravo da negiramo zbog toga da nema kaburskog azaba. Zašto? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala u stanju i on je moćan da čovjeka kažnjava u snu ili u kaburu, a da mi tu patnju ne vidimo. I ni na kakav način ne osjetimo. I ni na kakav način da tu patnju koja se događa u kaburu ne osjetimo ali pored toga imamo obavještenje, tako? Resul sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio da je on Resul sallallahu alejhi ve sellem čuo kaburski azab. Obavijesti nas i pa u hadisu kaže da je Zaid ibn Sabit radijallahu an, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem jao sa ashabima pored je tako kuća Benu Neđara i njihovih E, palminjaka na svojoj bagli. Bagla je tako, ne ni magara ni konj, nego između konja i magarca, tako. Mazga, mazga. Mazga, e. Jago, jaho je na njoj i odjednom je njegova mazga <coughs> Rasula sallallahu alaihi sallam skočila od straha u stranu. Toliko snažno da zamlo da Rasul sallallahu alaihi sallam ne padne. A onda su ugledali kaburove. Ugledali smo pet ili šest kaburova. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi ve sellem, zna li ko, ko je u ovim kaburovima? Pa je rekao čovjek, ja znam. Kad su umrli ovi ljudi? Kaže, umrli su dok su u vrijeme širka, znači prije islama. Ovi ljudi sad u kaburovima ovdje, kaže umrli su prije islama u vrijeme širka. Pa je onda Resul sallallahu alaihi sallam rekao, zaista je ovaj ummet stavljen na kušnju i na patnju u kaburojima. I da se ne bojim da se nećete zakopavati od straha, dovio bi i tražio bi od Allaha subhanahu wa ta'ala da čujete kaburski azab onako kako ga ja čujem. Ili da čujete od kaburskog, dio tog kaburskog azaba koji ja čujem. Pa je Resul Salah je sve šta potvrdio, da on čuje taj kaburski, kaburski azab. Isto tako imam Buhari bilježio da je radijallahu anha, da je Resul Salah je sve čuo neke zvukove, izašao napolje, iz kuće, najveće, pa onda se vratio i rekao, židovi, je tako, čujem glasove židova u njihovim kaburojima. Zbog njihovih patnji, da tako kako se deru, plaću, vrište, zbog njihovih patnji u njihovim kaburojima. <clears throat> Isto tako, vama je svima poznat hadis, da je Resul Salah a.s. sa svojima sahabima naišao pored dva kabura, a onda obavijestio svoja sahaba i rekao, zaista se ova dvojica pate u kaburanima. O tako? Pate se u kaburanima, pa je Resul Salah Ali Selem objasnio zašto se pate, pa je slomio mladicu i zasadio u kaburove nebil i makar koliko bilo u blažbu kabursku patnju dok se ne osuše. To je što se tiče Resula Salah Ali Pitanje, može li neko drugi mimo Resula Salah Ali vidjeti kaburski adam? Ja ću iznijeti mišljenje šeiku l'Islama ibn Taymi, rahimahullah ta'ala, iako mi je poznato, znači da ima oprečnih fetvi i govora o ovom pitanju. Međutim, šeiku l'Islama ibn Taymi je smatra da Allah subhanahu wa ta'ala je tako može dopustiti da nekad ljudi mimo Rasula sallallahu alaihi wa sallam vidije nešto od kaburskog kadavra. Pa je to objasnio na način ovog sna. Pa kaže šehekul islam ibn Tejmije, neko osjeća kaznu, je tako, iskušavanje u kaburu. Pati se u kaburu, a mi ne vidimo. Kao što neko se pati u snu, a mi ne vidimo. Međutim, nekad taj intenzitet tih zlostavljanja i patnje u kaburu bude toliko žestok da posljedice te patnje mi možemo da vidimo da vidimo i da osjetimo. Da možemo da vidimo i da osjetimo. Jel' tako? Kao što čovjek koji sanja, ružan san, nekad se ne pomjera, a nekad skoči, vrišti, plače, ustane, tako isto čovjek u kaboru nekad se ne pomjera, a kažnjavan je, a nekad će se osjetiti, jel' tako, po njegovom pobjeranju i po zvukovima, jel' tako, da on preživljava kaburski azab. Pa kaže, mi kod nas imamo svjedočenja od onih koje ne optužujemo, kaže Šekuli Slavim Tejmije, smatramo da su pouzdani, da su vidjeli takve stvari. O tako? Da su vidjeli tako, takve stvari da ljudi, znači koji su ukopani u kaburojima, ako je kabur slabo zagrnut, jel tako, Čak kaže da mnogi svjedoče da su vidjeli čovjeka da iz kabura izađe, izbaci ga kabura. Ali tako, izađe iz kabura i padne pored njega. Vrišteći, ali tako, odnosno uz zvukove i da su to ljudi vidjeli i osvjedočili se. Da je to od posljedica kaburskog azaba. Ali tako, tolika žestina bude zlostavljanja u kaburu da izleti iz kabura. I da su to svjedoci vidjeli. Tako spominje šehlis na ovim temijem. Mi smo imali unazad nekoliko godina, pojavio se određeni snimak, je tako, za kojeg tvrde oni koji su ga snimili da su snimili scene u jamama i rupama, rudnicima Sibira. Je tako? Da su snimili ljude na video, je tako, kako vrište i kako gore, kako se pate. I druge snimke je tako slučaj uh, je bješe neka turkinja je tako da je ukopana ili je u kabur pa su ne znam kojim slučajem poslije nekoliko dana otkopali kabur i našli je tako da je u sljedećem položaju a dopola tijelo izgorelo baš ugljeni sam pa su to slikali, snimili i takvi snimci skružili internetom i onda se pojavilo ove fetve je tako da li je Allah subhanahu wa ta'ala otkriva od kaburskog adaba ikome išta osim Rasulu sallallahu alaihi ve sellem ili je to specijalno i ostalo samo za Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Evo vidjeli smo ovdje šehekul islam smatra da to nekad može biti otkriveno i nekome drugom mimo Rasula sallallahu alaihi ve sellem. E, kako to užitak u kaboru i kako to patnja u kaboru? U hadisu Al-Bara ibn Aziba radijallahu anhu, pa tako, je opisan dio toga. Pa kaže, kad čovjek, nakon što bude spušten u kabor i prođe taj stisak kabora, pa mu dođe u melec, pa ga ispituju, pa kad odgovori, ako je mu'min, tako, odgovori kako treba, onda, kaže, čuje se poziv iz visine, iz neba. Istinu je rekao moj rob. Pa onda mu prostrite od dženneta i odjen, odjenite ga iz dženneta i otvorite mu vrat, vrata džennetska pa mu onda dolazi iz ženeta, dolaze mirisi i prijatni vjetrići, proširi se njegov kabor dokle dopire ili dokle može doprijeti njegov pogled. Zatim mu dolazi čovjek lijepog izgleda, lijepog odijela, lijepog mirisa, namirisan, pa mu kaže raduj se onome sa čim ćeš biti zadovoljan. Raduj se Allahovom zadovoljstvu i ženetskim užicima ovo je dan koji ti je obećan. A onda on njega pita, ti što dolaziš sa tako radosnim vijestima, ko si ti, kaže, tvoje lice je lice onoga koji dolazi sa dobrom, pa mu ovaj odgovara, ja sam tvoje dobro djelo, ja sam tvoje dobro djelo. Kaže, tako mi Allaha, upoznao sam te da si brz u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, a da si bio lijen u neposlušnosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa te Allah nagradio najljepšom nagradom. Sad odna, svako od nas može se da postavi pitanje šta bi njemu mogao melek reći. Tako. Da li bi mu mogao reći ovu rečenicu? Bio si brz, tako, kad su u pitanju dobra djela, kad su u pitanju pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, izvršavanje Allahovi naredbi, A nisi bio brz, bio si spor, vrlo lijen, kad su u pitanju grijesi. Ha? Da li bi nam to mogo melek reći? I da li bi mi mogli biti od ovih sretnika? <coughs> Zatim mu se otvore vrata ženecka i vrata ženemska. Otvore mu se jedna i druga vrata. Pa mu se pokaže mjesto u ženetu i kaže ovo je tvoje mjesto u u džennetu. I ovo ti je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio. Pa, a pokažemo se mjesto u džehennemu i kaže ovo je bilo mjesto u džehennemu koje ti je bilo pripremljeno. Da si bio nepokoran. Pa mu onda to još više uveća uži, užitak. Tako? Kad vidi od čega je spašen i šta ga je mi mojišlo, pa mu se kaže e to mjesto u džehennemu Allah ti zamijenio ovim u džennetu. I onda će on dozivati gospodaru ubrzaj, ubrzaj sudnji dan. Gospodaru daj da bude sudnji dan što prije, da se što prije vratim svojoj porodici, jel tako? Pa će mu onda biti rečeno, smiri se, lezi, jel tako? Pa u nastavku predaje stoje, jel tako, lezi, kao mladoženja kojeg neće niko probuditi osim najmiliji od njegove rodbine porodice, jel tako? Osim najmiliji od njegove porodice. E to je, znači, taj taj užitak. Međutim, s druge strane, patnja, kafir i fasik, šta će sa njim biti? Neće ovako proći. Neće ovako proći. Nego, kad mu dođu meleci, nakon što bude stisak kaburski, pa on postave pitanja, pa ne bude znao odgovoriti, čuće se poziv s neba i reće, laže, laže, slagova će moj rob, ne zna, ne zna da odgovori na pitanje. Pa će mu onda doći melek ružnog lica, odvratnog lica. Ružne odjeće sa ružnim mirisima. I reći će mu, e sad ti dolazi ono što će te razočarati. Najavljujem ti ono od čega će ti biti loše. Ovo ti je onaj dan koji ti obeća. Pa će ga on pitati, ti si zao, dolaziš sa zlim vijestima, ko si ti? Tvoje lice je lice ono ko dolazi sa, sa zlom. Pa će mu reći, ja sam tvoje pogano djelo ja sam tvoje pogano djelo. Tako mi Allaha. Nisam te upoznao da si imalo drugačiji osim da si bio lijen kad je u pitanju pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Bio si lijen kad su u pitanju dobra djela. Izostajao si kad su u pitanju dobra djela, ali si žurio kad su u pitanju grijesu. Bio si vrijedan kad je za grijevom, a lijen kad je za onim što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Pa te Allah tako i nagradio. Tako ti je kaznu Allah i pripremio. Zatim, kad ovaj melek, on je, on je ovdje došao samo da nagovijesti. Kaže zatim u hadithu, zatim mu mi pošaljemo meleka slijepog, gluhog i nijemog, subhanallah. Pošaljemo mu meleka slijepog, gluhog i nijemog, silnog, osorog, o tako, ko robot, ništa mu ne možeš te obratiti, ništa mu kazao. Dolazi i onda mu mi, kaže, odredimo jednog slijepog, gluhog i nijemog, koji u ruci ima, je tako, macolu. U ruci ima macolu. Kad bi tom macolom udario po brdima, po planinama, uprah bi se pretvorilo. I onda dolazi ovoga kafira i ovog fasika. Pa ga udari tom macolom i on se pretvori u prašinu. I svaki put kad ga udari, je tako, pretvori ga u prašinu. A ovaj vrisni od bola koji čuju životinje osim džina i ljudi. Svi čuju osim džina i ljudi. A zatim mu se otvore džahnemska vrata i zatim mu se podastre postelja od vatre i on kad vidi svoje mjesto u džahnom počet će da dovi i da doziva o Allahu nemoj dat da nastupi sudnji dan. Ne daj da dođe sudnji dan. Nemoj uspostavljati sudnji dan neće poželiti da to, iako se pati, jel tako? I osjeća žestoku patnju u kaburu, zbog onoga što vidi u džehennemu, volio bi da ostane uvijek tu da se pati, da ne ide dalje. Jer ona patnja koja ga čeka u džehennemu je gora od toga. Od toga. Je gora od toga. <clears throat> Poslije ovoga, ovdje imam ispred sebe još drugi rivajete koji govore na ovu istu, na ovu istu temu sa raznim o tako izmjenama i dodacima. Uglavnom svodi se na to da eto to je taj kabrski azab i to je ta kabrska nagrada i užitak. Soba pot vjernika. U raznim predajima se spominje da će vjernici ili tako jutrom i večerom gledati svoje mjesto u džanetu. S druge strane, u ajetu, kao što je spomenuto za Firavnovu porodicu, da tako i njegovu svitu, da će i ostali grešnici, jel tako, gledati jutrom i večerom svoje mjesto u džehennem. Pitanje, da li će muslimani biti kažnjavani u kaboru? Hoće. Znači, ovaj kaburski azab nije specijalno rezervisan samo za nevjernike, nego će i neki muslimani, jel tako, mu'mini vjernici, biti kažnjavani u kaboru. Svako prema svom grijehu i prema stepenu svoga grijeha. Postavlja se pitanje, zbog čega će vjernici biti kažnjavani u kabu. Pored toga što su vjernici, pa mi ćemo onda ići tragom šarijatskih dokaza i vidjeti zbog čega će neki vjernici biti kažnjavani u kabu. Pa prvi razlog koji se spominje u ovom hadisu malo prije što smo spomenuli, kad je Resul sallallahu alaihi wa sallam putovao sa ashabima pa prošao pored dva kabura, A onda je rekao, zaista ova dvojica u ova dva kabura se kažnjavaju, osjećaju patnje, ne zbog velike stvari. Ova dvojica u kaburovima osjećaju patnje ne zbog velike stvari. A onda je rekao, čak šta više, što se tiče jednog, prenosio je tuđe riječi. Ova jedan, on je mu'min, vjernik, međutim prenosio je tuđe riječi. Bavio se nemimetom, prenosio tuđe riječi. Kako prenosio tuđe riječi? Na način da napravi nered. Fesad. To je nemime. Znači nije svako prenošenje riječi nemime. Je tako? Nije svako prenošenje riječi nemime. Nego prenošenje riječi na način da izazove i napravi svađu i fesad. Je tako? Da napravi nered. E tako prenošenje reči na imet. E kaže, ova jedan, on se kažnjava, to mu je bio grijev. Prenosio tuđe riječi na način da izazove svađu i nerid. Jer nekad čovjek može da prenese tuđe riječi na način da izazove šta? Pomirenje. Da izazove pomirenje i da uspostavi prijateljstvo, je tako? Može nekad da prenese tuđe riječi ili događaje nekome ko može da prenese savjet da toga koji to radi da ustavi ili da, mu, da ga poduči da ne smije tako pričat tako? može neko nekoga čuti da nešto priča što nije dozvoljeno pričati u islamu tako? pa onda da prenese nekome i da kaže čuo sam ga, ne znam, ja smatram da to nije dozvoljeno savjetuj ga tako? znači na taj način nije to nemimet nego je nemimet šta? da se prenese da se napravi fe, fesad da se prenese da se napravi fesad a kaže Što se tiče drugog, nije se čuvao od mokraće. U kaburskom adabu, mu'min klanjao, postio, zeka davo, hađ obavio. O tako? Međutim, nije se čuvao od, od mokraće. Nije se čuvao od, od mokraće. A zatim je uzeo mladicu, pa zasadio, prelomio je napola, zasadio mladicu, u oba kabura, jel tako? Pa je rekao, možda će im ovo ublažiti kaburski adab dok se ne osuši. Dok se ne osuši. Ima i drugi haditha, Aisha radijallahu anha spominje da je kod nje ušla žena židovka. Pa je rekla, Aisha radijallahu anha, zaista je kaburski azab od mokraće i radi mokraće. Pa sam joj rekla, kaže Aisha radijallahu anha, lažiš. Tako. Pa je ona rekla, ne lažim, zaista je kaburski azab od mokraći. Nama židovima je naređeno da osjećemo dio odjeće koji zadesi i koji se isprlja od mokraće. Dio odjeće tkanine i kože. Da osjećamo. Nama židovima je naređeno da osjećamo, nije da peremo, nego da osjećamo dio odjeće tkanine i kože od odjeće, znači, i da bacamo. Pa izašao Rasul sallallahu alaihi sallam namaz, a nas dvije smo podigle glasove, čuo je da mi se prepiremo. Pa je upitao Rasul sallallahu alaihi sallam šta je to? Pa sam ga obavijestio, pa je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, istinu je rekla ta židovka. Zaista je tako. U kaburu će biti azab od mokraće. Pa sam kaže, Aisha radijallahu anha, poslije toga, uvijek čula da Resul sallallahu alaihi wasallam u namazu dovi i moli Allah subhanahu wa ta'ala da ga zaštiti od kaburskog azaba. Traži zaštitu od kaburskog azaba. I ova sitnica, da tako kažem, a gledaj koliko je krupna i kobna stvar, sigurno je potrebno da se na nju ukaže. Ja sam i prije ovdje govorio, dok smo govorili iz fika o propisima čistoće, je tako, i čišćenju poslije nužde, pa smo rekli da je propisano čišćenje i poslije velike i poslije male nužde. Mnogi ljudi to, za njih je to nepoznata stvar. Pa misle da je čišćenje samo poslije velike nužde. Nije braćo. Čišćenje i poslije male nužde. Vodom ili suhim predmetom. Toalet papirom. O tako? Maramicom ovom. Papirnom maramicom. Znači, bilo čime, ali obavezno čišćenje poslije male nužde. Zatim, prilikom obavljanja malih nužde, da se čuva insan od mokraće, da ne zadesi šta od mokraće njegovu odjeću. Posebno ako ste putovali svijetom, vidjeli ste, ili tako, svakakvi ponašanje, ili tako. I kako, pogotovo kod fasika, grešnika, ljudi koji ne klanjaju, ili tako, na gradilištima, vidjeli ste, kako se ponašaju, kako stojeći mokre po betonskim pločama, kako prskaju se, kako se umlecaju, tako, i ne vode nikakvog računa o tom. Dok onaj koji klanja i namaz obavlja, mora da vodi računa o tom, da se pazi i da se čuva od mokraće. Isto tako, znači i drugi hadithi potvrđuju ovo da su Benu Israel, znači židovi, da im je bilo naređeno da kad nešto od njihove odjeće tkanine ili kože zadesi, od mokraće da to odsjecaju i da bacaju. Pa su oni to prestali raditi, nisu htjeli to da rade. Pa su onda zbog toga kažnjavani u, u kaburovima. Pa su onda zbog toga kažnjavani u kaburovima. Govori Resul sallallahu alaihi sallam baš ovako kako mi sad govorimo tenezdehu min al-baur čuvajte se mokraće Čistite se od mokraće. Zaštitite se od mokraće. Fa inna amatu azabil qabri minhu. Zaista je većina kaburskog azaba zbog mokraće. Zaista je općenita kazna u kaburu šta? Zbog mokraće i druge predaje koje govore blizu ovoga. Znači, svodili se na to šta? Da je mokraća jedan od osnovnih sebeva kaburskog azaba. I šta još? namimet, da se prenose riječ. E, braćo, ja se bojim za nas i od ovog prvog i od ovog drugog. Molim glas, mano, tela da nas sačuva. Zaista se za nas bojim i od ovog prvog namimeta, je tako? Da se danas puno riječi prenose na način da se izazove mržnja, svađa, nered, fesa, je tako? A isto tako da su mnogi bahati po pitanju lične higijene. Sljedeći sebeb kojeg ćemo naći da je od uzroka kaburskog adaba, a u kojeg mi trenutno ne možemo zapasti, tako nažalost. Ovo sad što ćemo spomenuti da je uzrok kaburskog adaba, nama se ne može desiti nikako, nažalost. Tako. Čemu se radi, a to je utaja ratnog plijena. Vidiš kakva je ova naša vjera, od kogod kreneš opet na rat. Ne možeš da obići nikako utaj ratnog plina jedan od sebeva kaburskog azaba. Pa kaže Ebu Horeira radijallahu an da je poslaniku sallallahu alaihi sallam bio poklonjen, dobio je nekog dječaka, roba malog, je tako, na poklon koji se zvao Midan. Pa je služio Rasula sallallahu alaihi sallam i jednog dana dok je pripremao njegovu jahalicu i brinuo se oko njegovog sedla, je tako, doletila je neka rikošet, jel tako, strijela i pogodila ga. Pa je pao Marata. <clears throat> Pa su ljudi počeli govoriti prijatno mu bilo, blago njemu, ode u džennet. Počeli tako u komentarisu. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem nikako. Kella, nije tako. Nikako. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Svijeću koji je uzeo na dan Hajbera od ratnog plijena prije nego što je podijeljen, na njoj će goreći, jel tako, u kaboru, na toj svijeći. Ta svijeća će sad gorjeti, biti upaljena i on će na njoj goreti u kaboru. Samo jednu svijeću, koju je utajio, vidio od ratnog plijena, trebala mu utajio prije nego što je podijeljen ratni plijen. Pa kad su to ljudi čuli šta je rekao Resul Salari i Selem, kad ono, eto ti, onaj nosi tako, neke kajše od nanula, onaj nosi neke druge sitnice. Vraćaju. I kažu Rasul sallallahu alaihi sallam, kajševi od vatre. Vraćaju. Kad su vidjeli, a mislili su da je to sve bezazleno, je tako? Kad su vidjeli šta ih može zadet, počeli su donositi i vraćati. Sve te sitnice, je tako? Što se nekom onako nije obraćao pažnju, davo nikakav značaj tome, svidlom se trebamo, uzeo, pa kažu, ali tako, oni dole za, za nanule, od vatre vraćaju. Isto tako u drugom hadithu, da je preselio neko pa su, pa je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao za njega, u vatrije, u vatrije, Pa su onda otešli i pretražili ga. Da vidi šta je, što je u vatri. Pa su kod njega našli jedan ogrtač kojeg je utajio od ratnog plina. Samo jedan ogrtač. Mi danas ovo zovemo Abaje, je tako? Abaja je jedna ona. Obični ogrtač kaže zbog toga Rasul sallallahu alejhi ve sellem da je u vatri, misli se ovdje u vatri šta u kaburskom azabu, bit će zlostavljan zbog toga. Pa, ovo što sam na početku rekao da mi sad nas to ne može zadesiti, ne znači da tako nećemo biti i time u blisko vrijeme iskušan, pa odmah da naučimo desu. Jel tako? I da nam se ne ponavi ono što nam se desilo na ovim područjima ovde prije 20 godina ima. Jel tako? pa da nije bilo pljačke i ratnog plijena, Allah najbolje zna, možda bi sad sjedli u Beogradu ovako držao Berse, da Allah svano tajla srčuva od tog stanja. Pa braću, <coughs> uzme, <coughs> uzmite i vrt. Od ratnog plijena prije raspodijele ne smije se ništa uzeti. Nakon što se završi kompletna borba, znači onda se sebere tu, na jednom mjestu izvrši se podjela. U toku ratnih dejstava, znači po pitanju municije, tako, oružja, ili nečega drugog, znači to je dozvoljeno koristiti u svrhu same operacije, je tako? Allah najbolje zna. Jer to se tad ne dijeli, je tako? Dok traje operacija. Kad se završi, onda se... Jeste. Znači, a kad se završi operacija, onda se sebere i onda komandir, znači, koji je rukovodio tom operacijom, zna se, znači, ostavlja petinu i ostalo dijeli prema učesnicima shodno njihovoj ulozi u samoj borbi, u tako konjanici, šadije, artiljerci i tako dalje. Dobro. Sljedeći sebeb kaburskog azaba i patinje jeste laž. Laž. Laž je, braće, poznata osobina munafika, je tako? Ali nekad čovjek nije munafik, ali ima prisip tu osobi, osobinu, da slaži. Molim Allah, svano tala, da nas zaštiti i sačuva od laža zaista nema ništa odvratnije od laža. Nema ništa ubitačnije po džemat muslimana od laža. Nema ništa gore za povjerenje koje je nužno da vlada među nama i pojedincima naših džemata muslimanima od laža. Pa Allahu se utješemo od laža. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od toga zaštiti. Zatim, od kaburskog adaba i sebe kaburskog adaba jeste napuštanje ili zapostavljanje Kur'ana. I od uzroka kaburskog adaba jeste uzimanje kamate. Braće, ja ne pretjerujem ako kažem, evo to i vi ćete se složiti, da zaista kad redimo, krenemo redom na brajatove sebebe kaburskog adaba, rijetko koji da, da, da nije tu oko nas. Pogledajte ovu laž, znamo kako je raspostavljena. Napuštanje ili zapostavljanje Kur'ana, znamo kakav je naš odnos sa Kur'anom. Kamata, također znamo kakav je naš odnos prema tim stvarima. Dokaz za ove tri stvari jeste hadith koji bilježi, odnosno prenosi Semara Tubnu Džundub radijallahu anhu od Resula sallallahu alaihi sallam da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom klanjao namaz odnosno ne jednom nego kad bi klanjao namaz okrenuo se prema džematu pa nekad pitao jel ko od vas šta sanjao pa bi ljudi pričali ako se šta usnu a onda jednog dana se okrenuo pa je pitao jel ko šta sanjao niko se nije javio a onda kaže ja sam večeras vidio dvojicu ljudi koji su došli po mene a zatim je uzeli i odveli me do Bejtul Maktisa, znači do Palestine, tako, do Kuce. Pa sam vidio tamo čovjeka koji sjedi, a drugi pored njega stoji i koji ima u ruci alatku, je tako? Mislim da se radi o, o krampi ili nečem sličnom. Pa bi ovaj koji stoji sa tom alatkom lomio vilicu i probijao, je tako, njegova usta dok ta alatka ne izađe na njegov potiljak. I tako bi stalno to ponavljao. Udario bi ga tako, zlostavljao ga, a onda bi mu to ponovo se vratilo u prvobitno stanje. I on bi ga ponovo udario. Pa sam pitao šta je ovo? Umjesto odgovora rekli smo, rekli smo mi idemo dalje. Pa sam onda vidio čovjeka koji leži, a drugi sjedi iznad njegove glave i kamenom smrskam u glavu a onda ga pusti pa mu se glava prv, ponovo vrati u prvobitno stanje. A on onda opet mu smrska glava. Pa sam pitao šta je ovo? Pa umjesto odgovora rekao sam mi idemo dalje. Pa sam onda vidio ljude koji su u nekom ponoru, da tako, koji se ljevkasto, da tako, prema dnu širi, koji su goli u vatri, i guraju se oće da izađu i tamo kad bi, jel tako, donekle se popeli, strovali bi se ponovo u vatru. Pa sam pitao šta je ovo? Pa su mi rekli idemo dalje. Pa smo naišli na rijeku od krvi. Rijeka krvi. Pa smo vidjeli čovjeka koji pliva preko te rijeke, prema obalu. Želi da izađe na obalu. A na obale sjedi drugi koji kad god ovaj primakne se obali, ovaj ga gađa kamenom i pogodi ga kamenom direktno u usta. <coughs> Pa sam onda pitao šta je ovo. Pa sam onda me odveli do zelene bašće u kojoj sam vidio čovjeka, tako, oko njega mladić i djeca i tako dalje. Sad govori o, o džennetu. Međutim, na kraju objašnjava šta je bilo sa ovom trojicom. Evo kaže ovo, proveli ste me, šta je ovo? Kaže, što se tiče onog prvog kojem ona razbija uvijek vilice i kroz usta mu tjera alatko da mi izlazi na potiljak, kaže lagao je kad, dok je govorio. Lagao bi. Bio lažao. Izmislio bi laž ili prenosio laži. Zbog toga će na ovakav način, kažu mu, kažu Rasulu sallallahu alaihi sallam ova dvojica, zbog toga će na ovaj način biti kažnjava do sudnjeg dana. Zbog čega? Zbog laža. A kaže što se tiče onoga kojim se razbija glava Kaže, njega je Allah subhanahu wa ta'ala podučio Kur'an, pa je on ostavio taj Kur'an noću, nije ga učio, a po, danju, po, a po danu potom Kur'anu nije radio. Znači, Allah ga podučio Kur'anu i on ne ibadeti, jel tako, ne uči Kur'an, a i ne radi po Kur'anu. Bez obzira šta, što zna šta je u Kur'anu. Pa će ovako biti kažnjavan do sudnjeg dana. A što se tiče onih koji se guraju u vatri i žele da izađu, to su zinalučari. Goli, gore u vatri, kaže to su zinalučari. A što se tiče onog čovjeka u rijec koji želi da izađe na obalu i koji svaki put dobije kamen u usta, to je onaj koji je jeo kamatu. Jeo kamatu. Bavio se kamatom, znači bit će tako kažnjavan sve do sudnjeg dana. A što se tiče čovjeka kojeg si vidio u bašći, i djece oko njega, pa to je Ibrahim a.s. A djeca oko njega su djeca koja su preselila, je tako? Pa je ovdje sad čija djeca koja su preselila? Djeca muslimana koja su preselila ili djeca svih ljudi koja su preselila dok su još bila, bila djeca? Pa je Resul sallallahu alaihi wa sallam dalje sa njima šetao, je tako? Pa su mu pokazali kuću šehida, je tako? I onda kad smo pokazali njegovo mjesto u džennetu, onda smo se predstavili. I onda mu je rekao Džibril, ja sam Džibril, a ovo je Mikail. Pa smo pokazali njegovo mjesto u džennetu. Pa je on tražio, pustite me da uđem, da vidim. Pa smo mu rekli, ostalo ti još života. Ostalo ti još života, pa kad ispuniš to što ti je ostalo, onda ćeš ući u svoje mjesto koje ti je pripre, pripre, pripremljeno u džennetu. Na osnovu ovog haditha vidi se znači da je šta laž za postavljanje Kur'ana, zinalog, kamata, da su sve grijesi zbog koji će ljudi biti kažnjavani u kaboru. Mi kažemo u kaboru. Dobro, ako bude, ako izgori pa se ne ukopa ili ga pojedu zvir, opet će biti kažnjavan. Jer mi se tako izražava, mi kažemo kazna u kaboru. To je stvari kazna u ovom životu poslije smrti do sudnjeg dana. Pa je Allah smano tajala šta? Sigurno u stanju i moćan da kažnjava i onoga koga je vjetar raznio, čiji pepeo je vjetar raznio, jel tako? Ili čije tijele su pojele divlje zvijeri i ribe i njega je Allah smano tajala u stanju da kažnjava kako on hoće do sudnjeg dana. Isto kao što je u stanju da mu priušti užitke do sudnjeg, do sudnjeg dana. Imamo ovdje jedno pitanje, znači jedno kobno pitanje opet, a to je da mejit bude, pored toga što je bio dobar, meni je tako, bude mu uskraćen užitak u kaburu zbog njegovog duga na dunjalu. Tako čovjek preseli, alhamdulillah, dobar, pokoran Allah subhanahu wa ta'ala, sve u redu, međutim, nema užitaka, nema da vidi i osjeti mirice ženeta, Nema ništa. Zbog čega? Zbog duga koji je ostao dužan na dunjalu. Kaže Sa'd ibn al-Afwal radijallahu an, njegov brat je preselio. Iza njega je ostalo oko 300 dirhema. I ostala mu je porodica. Pa sam ja htio da to što je ostalo od njegovog imetka potrošim na njegovu sitnu djecu. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, zaista je tvoj brat zatočen svojim dugom, idi i vrati njegove dugove. Pa sam otišao i vratio njegove dugove, a onda sam došao Resulullah s.a.v. i rekao, vratio sam njegove dugove. Osim dva dinara, došla je neka žena, traži dva dinara i tvrdi da joj je on ostao dužan dva dinara, a nema nikakvog svjedoka. Kaže Resulullah s.a.v. dadnio je ta dva dinara. Ona istinu govori, znači dužan joj je bio. Tako je Resul sallallahu alejhi ve sellem obavijestio ovog ashaba šta da je njegov brat zatočen čime? Svojim dugom. Ja habib Allah, ja Rasul Allah, ja habib Allah, ja Rasul Allah, ja habib Allah, ja Rasul Allah. يا حبيب الله يا رسول الله هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم Vi znate da Rasul sallallahu alaihi sallam također jednom od ashaba nije htio klanjati dženazu kad je saznao da je dužan. A tako? Pa je Ebu Talha od prisutnih rekao i preuzeo dug na, na sebe. I to je bilo u početku. Poslije, kad se razvila država, je tako, pa je propisan zekijat, pa je bilo imetka u državnoj blagani, Resul sallallahu alaihi sallam je preuzeo takve dugove na, se, na sebe. Pa bi uvijek prije i prvo vratili dugove mejitu za njega koji je ostavio. Prvo bi to uradili, pa tek onda klanjali džanazu. Znači, bio bi čak uhapšen, odnosno zatočen svojim dugom čak i od džana, džanaz. Čak i od džanaz. Isto tako u drugom hadithu kaže Resul sallallahu alaihi sallam u drugoj predaju ovog istog haditha kaže zaista je ovaj zatočen svojim dugom od dženneta. Zatočen od dženneta. Šta ovo znači zatočen od dženneta? Znači neće osjetiti užitke u kaboru sve dok se za njega ne vrati dug. U hadisu koji prenosi Semera Tubru Džundub radijallahu an, kaže da je Resul Salah Ali Selem klanjao neki namaz u drugoj predaj kaže klanjao dženaz, klanjao sabah. Pa kad je završio namaz, onda se okrenuo prema ljudima i pitao ima li iko ovde od prisutnih od te i te rodbine, od tog i tog roda, pa su ljudi šutili niko se ne javlja. A obično, kaže Sabiri 2.0, njalim, kad im se Resul Salah Res 7 tako odbrati, onda bi malo zašutili, jel tako? Čekali da vide šta će se dalje desiti. Pa je onda Resul Salah Res 7 ponovo rekao, ima li iko od prisutnih da je iz tog i tog plemena? Ponovio je to nekoliko puta, pa je nakon što je ponovio nekoliko puta, tri puta, javio se jedan čovjek, vukući za sobom svoje Izar i rekao ja sam. Pa kaže Resul Salah Resanem, zašto se, šta te spriječilo da se odmah ne javiš i da mi se odmah ne odgovoriš? Ja sam te prozivao samo zbog hajera, nisam te zbog nekog zla, tako? Šta se uplašim? Pa kaže, jedan čovjek od vašeg roda je zatočen svojim dugom, zarobljen je svojim dugom, priječen je dugom od džennetskih užitaka. Jedan od vaših ljudi, je tako? iz njihovog plemena koji je preselio zatočen je ne može ništa od užitaka ženetskih u kaburu osjetiti zbog duga pa ako hoćete, vi ste njegova rodbina tako? ako hoćete vratite njegov dug a ako hoćete prepustite ga Allahovoj kazni ako hoćete vratite njegov dug ili ako hoćete prepustite ga onda Allahovoj kazni pa kad sam prenio ostaloj rodbini, jel tako, onda su se svi složili i ustali da vrate za njega njegov dug. Da vrate za njega njegov dug. I ovo će biti otprilike zadnje pitanje za večeras koje ćemo spomenuti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva kaburskog azaba. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva kaburskog azaba. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva kaburskog azaba. Sljedeći put ćemo nastaviti od pitanja da čovjek osjeti patnju i neugodnost i bol u haboru zbog toga što plaću za njim njegova rodbi, rozmjena i porodica. Al tako, pa ćemo odatle nastaviti dalje uz Allahovu pomoć sljedeće nedelje. Molim Allah subhanahu ta'ala da vas nagradi najljepšom nagradom. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas u žene tvrde izbaci od džahnema, da nas spasi kao da daba. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naše srce ujedine na istini. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put. Molim Allah da nas uputi na pravi put. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od upućenih, da nas učini uzoriti muslimanima za kojim će se povesti naš narod. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo uzrok upute našeg naroda. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi naš narod. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi stanovnike Dubnice. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi stanovnike Kalesije molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi stanovnike Bosne, molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi umet um, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da vrati umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na pravi put, na najljepši način. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našim vraćim žarde koji se bore na Allahovom putu, da ubrza svoju pomoć i pobjedu, Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od boraca na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od boraca na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti sačuvani od iskušenja u kaburu i od kazne u kaburu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od svijeta i spasi u džahennema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječe naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječe naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicama da vrate svoje dugove. Posljednja dova je alhamdulillahi rabbil alamin. I nek mu jezin uči ezan. حبيب الله www.spaltal.com Soba Put Vjernika Vjernika Soba Put Vjernika